وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال سبحانه وتعالى والفجر وليالي عشر والسبع والولد وقال أيضا وشاهد ومشهود أما الإسلام الكفر الإسلامي nafahamu kwamba huu ni wakati wa dhika wakati wa shughuli wajaana nahara maa allah subhanahu wa taala pia kwa kufanya mchana na ukosabisha lakini naombeni huwa uvilivu wa kwa ajili ya kukumbushana kwani katika ukumbusho huwafaa walio wawili na kama lilikagulia imam kwamba leo maudhui yetu na mada yetu itakuwa inazungumzia ala zima la Arafa. Mada ni siku ya Arafa. Siku hii ni katika yale matukuni ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapia pale kwenye mwalimu wa layali majukwaa kumi Mwenyezi Mungu kayatia kuonyesha uzito wa masikiwani, lakini arobaini ambayo iko katika majukumu ambayo Mwenyezi Mungu anasema yashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lum ili washuhudie huko katika masuala manufaa yao na waweze kutaja Mwenyezi Mungu katika masiku ayami maalumati katika masiku maalum ambayo ni masiku hayo kumi ya mtu kwa tafsiri ya tafsiri Mahmud Nabati anatueleza hivyo masiku hayo kumi ayama maalumati ni hayo ni anayo mtume aliyekuwa sallallahu alaihi wasallam anasema min ayyami al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam mtume anasema katika majukumu ambayo min ayyami katika majukumu al-amal matendo mema kila aina ya kitu jema unayojua wewe inna nasema kwayo ahabu lillahi anajua zaidi ile ya Mwenyezi Mungu min hadhihi ayyam haya kumi ukifanya tendo katika kwa hasa ya kumi katika matendo mema tendo hilo linapendwa zaidi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala masahaba radhiallahu anhu wakatumikia swali waqalu wala jihadi ila billah hata kama jihadi kwa nini masahaba kwa sababu ufahamu wa Kiislamu hiyo ndio ibada bora kuliko ibada nyingine yote tunaifahamu na ndio maana maswali wa kufahamu siku ibada hiyo wangeieleza kwa siku kama swali wala jihad fi sabilillah hata kama jihad jihad ambayo leo majuani kueleweka na kuzungumza wakati Mwenyezi Mungu alipowaambia Allah almujahidina ala alqaidina ajran adhim itabaki hivyo ibada hiyo bora kuliko nyingine lolote lakini ile ibada jihad ambayo inahitajika usimamizi wa kiutawala leo ndugu tunatokea waislamu wananchi hiyo na yaani hali ngumu waislamu wanadhulumiwa wanauawa eh baadhi ya watu wanatamana eh? nusura tufanye hivi yaani wapambane ambayo mtume sallallahu alipata matunda lakini hakupata lakini kutokana na kwamba wao wamekakati kile ambacho kinakuruko basi na ni hali kupenya watu waovu na kuwauza mamia kwa mamia kwa Waislamu. Muundo wa hizi grupu zilizokuwepo leo za kupambana hivi mundu aliyekuwa akituoja na fitna alikuwa mwema na kwa muovu na fitna hatima yake waislamu walishakuuzwa waislamu walishakuwawa قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا مستلام سنة الوالدين والجيش alikuwa ni mtazamo maalum sasa harakati za kuvikati shatamalizwa sio harakati za kutokana kwa hiyo jihadi ile ambayo ina usimamizi wa utawala masahaba wakakuingia hata katika jihadi mtume akasema wala hata katika jihadi yaani amali ambayo tumeifanya katika maisha ya uzito wake ni mkubwa kuliko hata jihadi الله إلى القبل akasema illa rajul kharaja binafsi wa mali falam yarja min shay'in ipo mtu ambaye katoka yeye mwenyewe wa mali na pia alitoa mali zake kwa kile ya hali na babangu falam yarja min dhalika shay'in ikawa yeye hajarudi mali haijarudi huyo amajali itakuwa zilizidi kwa maana yote masiku haya bado nadhani kuwa ni masiku bora masiku ya tukufu masiku ambayo ukifanya amali basi amali hii ni nzito katika amali za na ni muhimu kusubiria na kujifunga na kutekeleza amali hizo kama swala ya sunna za usiku utaona Mwenyezi katika usiku wala yali ashi na haya masiku na nguvu toa sadaka katika majukumu hayo mama mzee mara kadhaa anashirikisha kwa sadaka nitajua msikini toa akakusudia kwa sababu siku haya kufanya amali amali yanapendeza sasa ndani yake ipo siku ya sita ambayo ni Arafa ndio mauzo Allah kayatia yote kwa ujumla wa layali na kisha mbele ya aya atatenganisha kutokana na uzito wa siku hiyo akaiambia peke yake walshazai waliwazi aliambia shufwa na wizii shufwa kumi ya wizii ni sita yaumaazi alifunga kati ya hiyo kutokana na uzito wa kipekee wa siku hizo ambayo iko hivyo sikiana pia akaambia katika sura nyingine pale kwa mawashaji ai ya kwa mashuhuri bi maana ya yaumani kaya hiyo katika sura kiburuji ya kwamba washaji yaumul jumaa wa ya yaumani kutokana na uzito wa siku hiyo Mwenyezi Mungu akajalia peke yake imeitwa hapo ndipo walipotambuana, walipoonana, wakajuana baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Baada kila mmoja kuteremshwa katika mazingira yake na maeneo yake, walikuja wakutani katika eneo hilo, ndio wakatambuana. Kweli mahujaji hukusanyika katika mlima wa arabu katika eneo la arabu hukusanyika kutoka watu kutoka maeneo kila sambuli kila eneo katika Kongo hai wanakutanika kukwenda mjini kwa sababu ya mwana wao ni mmoja tena wakiwa katika mali moja ni kuonyesha kwamba Waislamu ni sawa Waislamu ni wamoja Waislamu ni sote ni ndugu ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuvalisha baadhi moja inna hadhihi ummatukum ummatan wahida umma wenu huu ni umma mmoja umma huu ni umma mmoja umma wa sio gawanyika leo wamegawanya wakoloni wakugawanya kipande kipande kutolea mpaka lakini umma wetu si umma wa ni umma mmoja usiogawanyika chochote ibada zetu zote si swala تسوالي جماعة بلا تمامير ناجي للتنبيل مذهب جاني أنا تمامو جاني تسوالي شو ماذا؟ أنا توجه هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ماذا؟ يقدر هجري ماذا؟ uwanja wa Arafa pia watu kusaidia masuala katika uwanja ule pia watu kukumbuka yaumul hajj siku ya kurejeshwa kwa mwana wao watu watakakusali kuanzia binadamu wa kwanza mpaka wa mwisho kuumbwa kuzaliwa watakusanywa katika eneo moja na watakusaliwa arafa watu watakusanyika eneo moja ikiwakumbusha hiyo kwa neema kule watakaposimama na sisi leo, na sisi pia tutakuwa yuko katika siku ile itakayopita. Wakati mwingine tunakuwa tunapishana, lakini hizi zote zilipokuwa Waislamu hawana mtawala Waislamu wenye kuangalia kauli, wenye kuwatulia matatizo yao, mizozo yao, faintanazatu filehi faruduu ila Allah wa rasuli, nani tunaamini ni hapa maktaba tunabaji mahakama za mabaya zitakazoshughulikia kule tutapeleka mbele baina ya raia na watawala tutapeleka husuma zetu kwa kwa mahakama za mabaya kwa makao ambao wanashughulikia masuala ya viongozi peke yao mtawala kadhulumu watu kaiba watu kwa nini na shaka mtawala fulani kwenye kada wao wanafanya kazi kwa kuangalia jambo hilo kama ni sawa basi wanakuwa kumwondoa mahakama madhari inamwondoa mdarani lakini kuna kiongozi kama huyo wa kuondoa mizozo yetu lakini kwa neema takriban tarehe moja tarehe sita kule na huko tarehe sita kwa arafa kule na huko na arafa na vituku pia kwa tuna funga tuna ambayo tumeshinda ya kufunga mtihani walikuwa katika eneo la arafa حرام جائز تيجي على الكون جديد فهي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عام وطبعا حديثي لو تقرأ أبي قتادة أنا سيما أبي قتادة alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kufunga siku ya Arafa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawm yawm Arafa يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة مسلم Mtume anasema saumu ya siku ya Arafa inafuta dhambi za mwaka uliopita na mwaka uliokuwepo. Ni bora ya kufuta miaka miwili ndani. Siku ya kesho watu wanasamehewa dhambi na sasa kwa wingi. Kwa hiyo ni muhimu sisi ambao tuko nje ya eneo hili tukajaribu kutoa umuhimu. Hii daraja kubwa, hii ni Siku hii tunasema ni siku kubwa, siku mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Lakini mara kadhaa katika tarehe tunaonyesha kwamba hii ibada ya haji ikiwepo hutuba ambayo ilitolewa siku ya kesho ya Arafa ambao hutuba hiyo ni hutuba ya umma mzima wa Islam maradhi yake na masharti yake na ndio maana wanakwenda watu kwa kila kona ya dunia kwenda kutekeleza ibada hiyo hutuba hiyo ilikuwa ikisimamiwa na mtawala wa Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtawala yeye alikuwa wa mwanzo kusimamia hutuba hiyo ikiwa yeye amepata dharura haiji, basi atamtuma mtu kwa niaba yake. Na mahalifu waliokuja pia walikuwa walifanya hivyo, wengine wakawa wanaitwa al-hawari Ukitaka kukutana na khalifa wewe, nenda viwanja vya Hija utakutana naye, au nenda mipakani wakati jeshi la islamu ikifanya kazi ya kufungua miji mingine kuingiza katika dola ya Kiislamu kwa sababu kuna wanadamu wanatawaliwa katika nafsi zao ambao hawajui mahitaji yao mahitaji ya wanadamu anayatambua muumba na muumba tokaanza Uislamu awaelekeze wanadamu wote wasimamie na tafsiri wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Uislamu ni rehema kwa watu wote Waislamu wanalazimika sasa kuwalazimisha watu wengine katika tawala nyingine waachie kusikia ule utawala waachie raia sisi binadamu asimamie kwa utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ndio atapata utulivu asimamie kwa utaratibu wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibeba jukumu hili na makhalifa wakafuatilia Sawa kupata khalifa ila ipagani utakuta akiwa na jeshi kwa naongoza jeshi na kufungua kanisa. Sasa ibada hii katika khalifa lakini leo kwa mtihani kubwa kwa msiba tunaona usimamizi wa ibada hii ndio wale ambao wanakuashiriki namba moja kwa madhehebu ya Uislamu namba moja Yemen leo hali ni kitu kwa watu wachana wadogo ni tezi ni maabudu yanaangusha kutokia liko wapi kwa ile habari kwa habari kwa habari ni mtoto wa wakoloni Uingereza na Marekani wanagombania moja au maisha katika ajili ya elimu. Waanga ni Waislamu na watu wa ndoa. Saudia ni kitu kizuri. Leo tunadanganywa sio mtoto wa eh, mara wa madeni mara kila na studi na Saudia wa nani fulani kabila ni jamani hii hebu jambo ambalo swali ni chani hakuna walimu kesho hakuna walimu jirani na pia kuna wote wanatumika na jirani mara nyingi dhidi ya mmoja hali hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Arabu aitembelewa aya hii aya hii ni katika kiwanja cha Arafa كالكتب عارفة الله سبحانه وتعالى كما اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام كما إذا أنا أعيش كيشا أتوقع نفسي أن أفاجئ الوكالي فإذا أتوقع الله anasema alyauma leo leo sita leo si na leo Ijumaa ilikuwa Ijumaa alyawma akmaltu na dinakum leo imekamilika kwenu dini yenu wa alaikum alaykum ni'mati na imekamilika kwenu neema zangu wa raditu lakum al dina na nimeridhisha Uislamu ndio dini yenu mfumo wenu wa maisha Allah akbar lugha fasaha namba moja ya Kiarabu iwe itakavyokuwa Qur'anan Arabiyan ala kitabu watu wawe na akili za kujaji basi wasome Kiarabu Qur'ani ndio kinaitwa kwa lugha ya Kiarabu Mwenyezi Mungu ameleta maneno mawili maneno haya sawa akmalan akmal al-yawma akmaltu عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت من الغفير أتمم leo nimekamilisha na leo nimetimiliza ukisema kukamilisha ni kama mtu wetu eh umesimama lengo sawa lakini aliyetimia haijatimia kutimia manake ni jengo lina kila kampuni vya vitu vya kileo sehemu za kishtaka chini kuna marumaru leo hii dunia tushaona mara mara moja sehemu mara leo tutaanza hivi eh sasa almasu maraki kimekimbilia kwa kila neema unajua wewe marumaru za kileo hebu kutaki kishtaka eh kama ni badilisha basi eh ya jione ai ujenzi wa kileo habari ya mawili hili itamia sasa Allah subhanahu wa ta'ala anausikizamu katika sifa ya kutumia anasema alyawma akmaltu lakum kwanza nikamilisha jengo likatika lakini waatmamtu alaykum ni'mati na nimekuiga kwenu neema zangu wa raditu lakum islamu na nimeingia uislamu ndio uwe mfumo wa maisha ayi ni sura Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika vile kashushwa ardhini, kuonyesha kwamba Uislamu umekamilika na umetimia. Hakuna mahala pengine pa kwenda kuvoka. Leo ni siku ya akasimama mtu anakwambia tuangalie Waislamu, tuwaige Waislamu kana kwamba Uislamu umekuwa mnyonge na duni mpaka tuangalie wengine. Hawa watu wengine waangalie huku kwenye Uislamu, waige wakoti na kutesi kuja Uislamu sio hivi tu tuangalie nyingine upi ni aibu warahimu lakum idara min alasema ndio udara ndio kuweza maisha ya kila leo miaka ile sikili waislamu tuko mbali na utaratibu wa maisha tuko mbali na usimamizi wetu wa tuko katika masiku kumi tumeelekana kwa kiasi kwa lakini lililokuwa bora kama lilikuwa bora katika masiku mengine basi utalifanya katika masiku haya ubora wake ndio unaongezeka ubora wake pia unaongezeka basi hamna jambo lilikuwa na uzito kwa kwamba waislamu na kibwewe kama kutoka ulikariki na kurejesha tena maisha ya kiislamu kwa tena utawala wa kiislamu serikali ya kiislamu ya kiislamu ni wanagharibi na mashariki wanaenda hiyo kuzuia kwa mtu ambao tayari shamka umma wa Islamu ni swala wakati ni swala la wakati basi shiriki katika hatua hizi za kuelekea jambo hilo kupitia uchunguni wake kwa nchi ambayo dola hiyo utakaposimama ukawa unashiriki kwa chochote utakuwa umekula hasara katika neema ambayo hazirudi mara mbili ni neema ya ulinganizi leo hii kulingania kuelewesha tena ndio ya masahaba walifanya sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtume wakatizwa walioletwa wakabaki waliobaki akakurudi kila haki mpaka Mwenyezi Mungu akawanusuru wakatarisha serikali ya kwanza Madina tuna kabali ya hijra ambayo ilibadilisha tarehe ya kumauli dola ya Musa Leo tena hakuna zoezi. na wanasimama, wanakumbusha ni wakati wangu na wewe kushika kabla Katika masuala ya Mungu ndani. Badili, badilika, leo ulikaribu kwa Kiislamu Leo watu wa Uislamu wanafahamu Uislamu ndio kitu. aina kwa propaganda za zinazozungumzwa na kila kinara hiki. Uislamu ni magaidi, Uislamu ni kaza, Uislamu kaza. Na kila mmoja ni waogopa kusema, akisema yatotokea. ساكت عن الحق شيطان حسن alinyamaza hapo shetani Mungu watu haki wanaiona wanaongea wanaogopa lakini lazima waseme ni lazima watu wazungumze Uislamu wazungumze wafikishie watu ufahamu wa sawa si ule ufahamu wa kimakosa leo ambao wanadamu wameubeba juu ya Uislamu wao kwa hiyo tuna jukumu kama umma wa Uislamu kuhakikisha tunafanya njia hizi na ukilingania kesho ukilinganisha kesho ni au maarafa kwa ambayo watu samewa dhambi nyingi basi tunawakumbusha juu ya kazi ya hii na pia tunawakumbusha juu ya neema nyingine kwetu swala zima la kufunga na matendo mengine ya khairati kuyakifirisha zaidi kesho kesho ni zaidi mno tukipirisheni tuombeni Allah atuhuzuru tuna kile ina mtihani tuna kile ina mashaka bama waislamu wanauawa wakienda katika mipaka ya Bangladesh kwa ajili ya kuingia na Bangladesh rais wa Bangladesh anazuia waislamu wale wasiingie nani wa kuwanusuru hata baraka wa katika dini ya Islamu wamekuwa ni wasuduni kuliko hata na bujahili walikuwa na nyoyo kidogo ya binadamu binadamu kina wanasema ah, ah msiingie katika nyumba mtume ngojeni kwanza mpaka tuke mwenyewe huyu binadamu leo anavamia tu siko manana naingia piga piga toka na mtu kesho tamtafuta katibu wetu hata tumuone ndio hali ilivyo kwa hiyo tunapenda katika siku tukufu ya kesho tukumbuke pia na kunyanyua mikono yetu kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala anusuru umma huu umma umekuwa na kila aina ya mazina ndio yetu kama islamu kukumbushana na ukumbusho unafaa muumini kwa hiyo nikomea hapa nitoe fursa ya maswali mawili matatu ili tuweze kupata faida zaidi naam